katika semina hii ya kiilmu semina ya kidini na hili ni jambo la kheri bila ya shaka Allah kutuwafikia kulifikiria jambo hili na kulipanga kisha kulitekeleza kama hivi hii ni neema kubwa sana kwetu sisi yatakiwa tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala wa thanai kwa kumshukuru subhanahu wa ta'ala na kumsifia kwa sifa njema ambazo ni stahiki yake bal wanasaluhu subhanahu wa ta'ala almazida min fadlihi wa tawfiqihi bali tuendelee kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ziada ya fadla zake na taufiki yake hilo ni jambo la mwanzo jambo la pili baada ya kumshukuru Allah kisha tunawashukuru ndugu zetu wote ambao wamekuwa ni sababu ya kuifanikisha semina hii aima maimamu katika misikiti mbalimbali ya mji wetu huu wa Moshi na waalimu ndugu zetu ahlusunna wa hapa Moshi kwa kulipokea jambo hili na kulisapoti na kuliwezesha lakini ashabab vijana wetu ambao wametenga muda wao kwenye kuyapangilia mambo wakaandaa vipaza sauti vizuri kama hivi wamejipanga kurekodi darasa hizi na kuzieneza kwa waislamu mbalimbali bali wengine wameunganisha darasa hizi na internet zinaruka, zinaruka live kabisa hizi zote ni juhudi kubwa zimefanywa na watu sasa sio sawa sawa kujifanya kwamba uzioni juhudi hizi sisi tunazishukuru juhudi hizi wa shakara Allahu sa'yakum na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipia kwa juhudi zenu hizi mlizofanya wajazakumullahu anna wa anil islami khaira baada ya kutanguliza maneno hayo ambayo ni muhimu kuyatanguliza ndugu zangu wanawake wa Kiislamu leo hii tarehe 15 ya Ash-Shawwal mwaka 1445 Hijiria ambapo ni sawa sawa na tarehe 24 ya mwezi April mwaka 2024 duha يوم الاربعاء katika wakati huu wa duha duha ya siku ya Jumanne siku ya Jumatano afwan duha يوم الاربعاء duha ya hii siku ya Jumatano tukiwemo ndani ya Masjid Jundub ibn Junada harasahu Allah tukiwa ndani ya msikiti huu wa Jundub ibn Junada maarufu kama msikiti wa Markaz katika eneo hili la Mafuta Street ndani ya manispaa ya mji wa Moshi. Katika siku hii tunaianza daura yetu ambayo insha Allahu taala tunataraji itakuwa ni daura ya wiki nzima au ikazidi kidogo. Na kwa mujibu wa ratiba, daura hii itawahusu wanawake kwa wakati wao, na wakati wao ni huu fi wakati dhuha katika huu wakati wa dhuha hii saa nne mpaka saa sita hichi ni kipindi ambacho watasoma wanawake na watasoma kitabu chao maalumu ambacho tutakianza leo insha Allahu taala kadhalika daura hii ina kipindi cha pili na hichi ni kipindi cha wanaume nacho kitakuwa ni baina ya swala ya magharibi na isha baada al-maghrib wal-isha wao watasomeshwa hapo kwenye wakati huo nao watakuwa na kitabu chao vipindi vyote hivi viwili kwa upande wa wanawake na wanaume vinatarajiwa kuendeshwa ndani ya wiki moja au zaidi kidogo sasa katika kipindi hiki cha wanawake tumependekeza kutumia risala hii kitabu kifupi ambacho nadhani mko nacho hivi sasa mkononi huko juu risala hii inaitwa tawjihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima maana yake ni miongozo na mazinduo kwa msichana muislamu tawjihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima miongozo mazinduo kwa ajili ya msichana wa Kiislamu tutakuja kuielezea risala hii malengo yake kadhalika maudhuu yake ni ipi na kwa ufupi sana tutamzungumzia mtunzi wake kwa kujua historia yake na yeye ni nani na ameweka ndani ya kitabu hichi mambo gani na kwa malengo gani lakini kabla ya kuyasema hayo ya kuhusu kitabu napenda kuwaambia kwamba semina hii ina malengo maalum na ni muhimu tukayasema hapa algharadu min ad malengo ya semina hii kwa hakika tunayo malengo ya msingi kabisa sisi ya kuipangilia semina hii lakini nimeyakusanya malengo hayo katika nukta mbili nukta ya kwanza nimeiita algharadhu alam na nukta ya pili ni algharadhu alkhas kuna lengo la jumla la kuifanya semina hii lakini kuna algharadul khas na kuna lengo mahsus lengo maalum kabisa la kuifanya semina hii tukianza na nukta ya kwanza algharadul am miongoni mwa malengo ya sisi kuiweka semina hii katika wakati huu tunakusudia kwa ujumla nashru alilmi wa da'wati alhaq fi awsat almuslimin rijalan wa nisaa tunakusudia kuieneza ilmu na kuieneza da'wa ya haq baina ya waislamu ima moja ni wanaume au ni wanawake tunakusudia kuufikisha ujumbe wa, wa da'wa kwao da'watul haqq da'watul islam ambayo ni da'wa ya haki da'wa ya uislamu da'wa inayolinganiwa na ahli sunnati wal jamaa na hii ni ilmu kufanya hivi ni kuieneza ilmu na ni kuitumikia ilmu na hili jambo ni jambo la wajibu kabisa kwa wale waliopewa ilmu na maarifa kuhakikisha kwamba wanaufanya ubainifu na wanautoa ubainifu kwa watu وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب lin-nasi wala taktumuna Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani anasema nakumbuka Muhammad alipochukua Allah ahadi kwa wale waliopewa kitabu wa hum ulamauhum na hapo wanakusudiwa wale wasomi wao waliopewa kitabu katika mayahudi na manasara ahadi gani ilichukuliwa kwao la linnasi lin-nasi wala taktumuna na wallahi mtaibainisha hiyo Taurati kwa watu na hamtoificha. Hichi ni kiaga, wanasema Waswahili, ahadi hiyo Allah ameichukua kwa watu wenye ilmu, maulama, kubainisha yale yaliyokuja kwenye kitabu. Na hapa ilikusudiwa Taurati, lakini alibratu biumumi اللفظ la bikhususi sabab zingatio la aya ni kwa namna tamko lake lilivyoenea sio kwa sababu maalumu ya kuteremka aya kwa hivyo pia itaingia ilmu ya Qur'ani yatakiwa ibainishwe ilmu ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibainishwe kwa watu na katu wenye ilmu wasilifiche hilo na watu wa mwanzo kabisa ambao wana dhamana hii ya kubainisha ilmu ni alulama ulkibar ni maulama wakubwa wao wana dhima kubwa kabisa ya kuibainisha ilmu kwa sababu wao wana mtazamo mpana katika kuifahamu ilmu kwa hivyo ufikishaji wao utakuwa na maslahi mapana zaidi kwa watu kwa kulingana na ilmu waliokuwa nayo na wanajua namna bora ya kuwalingania watu na ni yapi yenye maslahi na watu kuyatanguliza na ni yapi yasiyokuwa na maslahi kwa watu ambapo bora ni kuyawacha maulama ndio wenye kipimo hiki lakini pia wanaingia tulabul ilmi tulabul ilmi almustafidun wanafunzi wenye ilmu wenye faida wao pia wana dhamana ya kuifikisha da'wa kwa hivyo ndugu zangu wanawake katika malengo ya jumla ya kuileta semina hii kwenu ni kuendelea kuieneza elmu na kuitangaza da'wa na hili na hili ni jukumu kubwa ambalo Allah amelibebesha kwenye shingo za watu wenye elmu na maarifa hiyo ni nukta ya kwanza algharadhu alam lakini nukta ya pili ni algharadhu alkhas lengo mahsusi lengo maalumu la kuifanya semina hii lengo maalumu la semina hii ni kama lifuatavyo ni tawiyatul muslimat وتبصيرهن على ما يخصهن من امور دينهن ومعرفه ما لهن وما عليهن من الحقوق lengo mahsusi ni tawiyatul muslimat ni kuwajengea uelewa wanawake wa Kiislamu tawiyatul muslimat kuwajengea uelewa wanawake wa Kiislamu watabisiruhunna na kuwapa ilmu ala ma yakhusuhunna min umuri dinihin juu yale mambo ambayo yanawahusu wao wanawake katika mambo ya dini yao tumekusudia kuuleta ufahamu sahihi na kuwaelekeza wanawake katika mambo yenye kuwahusu yenye kufungamana na dini bali wa maarifati ma lahunna wama alayhinna min alhuquq bali na kufahamu yale mambo ambayo ni haki yao wanawake kufanyiwa na wanaume kadhalika kuyajua yale ambayo yamewajibishwa juu ya wanawake kuwafanyia wengine katika wanaume na familia katika haki wa maarifati ma lahun na kuyajua yale ambayo ni haki yao kufanyia wanawake wama alaihin na yale ambayo ni wajibu wao kuyafanya min alhuquq katika haki mbalimbali sasa na hili ndiyo lengo mahsusi tumewakusudia hasa wanawake kuwapa taaluma na mafunzo maalumu ya kuwezesha nyinyi kuifahamu dini yenu hasa hasa yale mambo yenye kuwahusu nyinyi wanawake katika dini kadhalika twataka mzijue haki zenu nyinyi ambazo ni wajibu mtekelezewe ima na waume zenu au na wazazi wenu walezi wenu ndugu zenu jamaa na marafiki mnazo haki ambazo mwatakiwa mpewe nyinyi mzijue haki hizo lakini pia ziko haki za watu wengine ziko juu yenu nyinyi pia mnatakiwa mtekeleze haki za wengine mnadaiwa haki za watu nyinyi kuna haki za waume zenu haki za watoto wenu haki za wazazi wenu haki za ndugu zenu wa karibu majirani ndugu jamaa kuna haki mbalimbali mbali ambazo mmebebeshwa nyinyi katika shingo zenu kuwatekelezea wengine yote hayo ni mambo yanahitaji ilmu na ndio maana tunatumia njia kama hizi kutoa mafundisho haya huku tukijua kwamba wanawake wengi wana majukumu mbalimbali majukumu ya kila siku katika usimamizi na ulezi wa familia twayajua hayo kwa hivyo wakati mwingine kuna baadhi ya wanawake wanafikia kukosa wakati wa kuhudhuria madarasa ambayo yanaendeshwa katika maeneo mbalimbali katika markazi zetu wako baadhi ya wanawake mwaka mzima utapita hajahudhuria darasa hata moja hawaji madarasani wako ambao wana sababu za msingi wana udhuru na kuna wengine ni uzembe tu na kutokujali mambo sasa kundi hili la wanawake wasiofika madarasani wanapitwa na mambo mengi sana yako mambo mengi ya kidini ya kiilmu yanawapita kwa hiyo utawakuta wengi wao wanaishi kimazoea ujinga ukiwa ndio mwingi umetawala katika maisha yao baadhi ya wanawake wakafanya mambo ya kustaajabisha hasa ukajiuliza jambo hili aweza akalifanya mwanamke wa Kiislamu achilia mbali mwanamke salafia lakini kutokana na uchache wa maarifa ya ilmu ya dini kwa wanawake sasa semina hizi ni fursa kwa wanawake hawa ambao wakati mwingine hawapati nafasi za, za kuja madarasani kwa kipindi hichi cha wiki moja siku, siku nane mathalan mwanamke anaweza akajipanga katika majukumu yake yeye na familia yake akapata wakati wa kuja kuhudhuria darasa hizi kutoka saa nne mpaka saa sita yani wastani wa masaa mawili tu kisha baada ya hapo akaenda zake kwenye shughuli zake kwa hivyo tumekusudia pia kuwagusa wanawake kama hao lakini inawezekana kabisa pana wanawake wanahudhuria katika madarasa ya kila siku yaliyopangwa na kuna baadhi ya elimu washasoma lakini ikawa haya pia wanahitajia kwa sababu mumin anahitajia ukumbusho pia katika yale ambayo anayajua katika mambo ya elimu na mambo ya kiibada mu'min anahitajia ukumbusho azinduliwe yawezekana jambo analijua lakini kapigwa na mughafala ameghafilika amejisahau pengine maskini kwa hivyo akipata madarasa kama haya anazinduka oh kumbe jambo hili pia natakiwa nilifanye nimesahau mimi nimeghafilika mimi kumbe nilikuwa nikikosea hapa wa hakadha hizi ni aghrad na maqasid ni baadhi tu ya malengo haya na makusudio ya kuiweka daura hii طيب